Umetujia kwa kheri mwezi mwema wa imani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salamu ala rasulillah. Ajabu ya mtu anayeigeuza dini na akawa na ufahamu uliopinda. Weza kumwona Muislamu mwenzako, kijana mwenzako, aniq, masha Allah, yuwang'ara, yuwavaa vizuri yuwa vizuri, msafi, amependeza. Bal yuhadith, azungumzia kuhusu neema Mungu alizompa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Wa faj'atan namara, ghafla kijana yule amechenji, hana madhhar ya usafi, kanzu kifungu hakufunga, kanzu mbovu, uwezo anao, hanukii vizuri, ndevu hata kuzichana hazichani. Ukija ukiuliza Tatizo ni nini? Asbaha multaziman, ni ufahamu mwovu ulioje. Ulipokuwa hujakuwa na iltizamu ya dini, ulikuwa msafi ukivaa vizuri. Sasa umeshika dini, alama ya dini imekuwa ni uchafu alama ya dini ni kujifanya dhalili, pamoja na kwa uwezo Mungu amekupa. Alama ya dini ni kuvaa ovyo, alama ya dini ni kutochana nywele. Huu ni ufahamu maakusi, yani uliokwenda kinyume kabisa ad-din. Kama wewe washika dini, basi umemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikiwa Mtume wamkubali kwamba ndiye aliyetufundisha sisi dini, fakana ajmala nnas, alikuwa ndiye mtu mzuri wa atyabuhum rihan, na harufu yake ilikuwa mzuri, wa andhafuhum, na ndiye aliyekuwa msafi, na alikuwa akivaa vizuri, na huku asema alhamdulillah alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwa, alhamdulillah aliyenivesha nguo hii na akaniruzuku bila ya nguvu kutoka kwangu wala hila yoyote. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapendi kumwona mtu mchafu. Alimwona mtu nywele zimechanuka, akamwambia nenda ukanyoe nywele zako. Alivyorudi amekuwa mzuri, akamwambia angalia sasa ulivyo kuliko mara ya kwanza ulikuwa umekaa kama shetani. Tusiambatanishe uchafu na iltizamu Aliltizam inamtaka Muislamu awe mzuri zaidi. Limenishangaza nikasema nieleza, huwaje mtu kabla ya kushika dini msafi na nguo zake mzuri, lakini akishika dini nguo zote mzuri havai tena, wala hata haogi wala hapaki mafuta mazuri, kwa hoja ameshika dini. Huu ni ufahamu mbaya. Falislamu nadhif. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.